Բազմախորուրդ խաչը թեմայի շուրջ մեկնաբանությամբ տաղավարում հյուրընկալվել է Արարատյան հայրապետական թեմի Երևանի ներքին Չարբախի Սուրբ Խաչ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Հրաչ քահանա Գյոզալյանը։ Քրիստոսով աշխարը փոխվեց։ Քրիստոսով մարդու աշխարհընկալումը փոխվեց։ Քրիստոսով փոխվեց շրջահայացությունը։ Քրիստոսով դիեզերքն ու երևույթներն այլ իմաստ ու խորուրդ ստացան։ Հավերժական կյանքը երազանք ու նպատակ դարձավ։ Մարդու ծննդյան ու մահվան խորհրդավորության, կյանքի հանիրավի անարթարությանն ու այն հաղթահարելու անverջ ձգտումին մեկնակետ դարձավ Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին արարը, սոսկալի չարչարանքներով խաչի վրա հոգին ավանդելու եւ երրորդ օրը հրաշափառապես հարություն առնելու տեսարանը Եվ չնայած Քրիստոսով խաչն արդեն ամրագրեց փրկagorցության խորուրդը, խաչին վերաբերող հարցերը չեն դադարում նոր իմաստներ ու նոր երանգներ ստանալու հոգեխույզից։ Քրիստոնեական աշխարհում խաչը դարձավ երկրպագության նշան այն ժամանակ, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր անմեղ աստվածային արյունով սրբագործեց այն։ Եվ բոլորս գիտենք, որ խաչը մինչ Քրիստոսի խաչ բարձրանալը պատժի միջոց էր հռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանում եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես ավազակ, ինչպես որ վճիռը կայացրեցին այդ ժամանակվա հрья ժողովուրդը որպես ավազակ խաչ բարձրացրեցին, սակայն իր աստվածային այրան մակրագործեց խաչը եւ դարձավ մեր փրկության նշանը՝ Տիրոջ խաչը։ Եվ մենք որպես քրիստոնյա ժողովուրդ մշտապես մեր ուսերին վերցրած տիրոջ խաչը եւ յուրաքանչյուրս մեր խաչ ունենք մեր կյանքում, առաջ ենք գնում այդ դժվարին ճանապարհով։ Քրիստոսների խաչի ճանապարհը մշտապես դժվար անցանելի է եղել, եղել են խորտուբորտ ճանապարհներ, բայց այդուհանդերձ հաղթահարելի են եղել տիրոջ օգնությամբ եւ առաջնորդությամբ։ Եվ խաչի նշանը մշտապես պետք է մեր առաջնորդողը լինի եւ չպետք է ամանչենք այդ նշանից մենք որպես քրիստոնյաներ։ Եվ մենք մկրտությամբ այդ նշանը ստանում ենք, երբ որ դրոշմի Սուրբ Խորհրդի ժամանակ մեր ճակատին խաչանիշ այդ Սուրբ Միրոնով Սուրբ Հոգին ենք ստանում եւ խաչը այլևս Սուրբ Մկրտության դառնալով Քրիստոսի որդեկիր զավակներ կրում ենք մեր ամբողջ կյանքում, ինչու որ เว զի մենք Տիրոջ գալստյան ժամանակ տարբերվենք որպես իր զավակներ եւ մեր ճանապարհը մշտապես իրենով առաջնորդված ունենանք։ Խաչը մեր փրկության նշանն է եւ մենք պետք է կարողանանք պատվով կրել մեր խաչը որպես քրիստոնյաներ։ Խաչ քո եղիցի մեզ ապավեն Տեր Հիսուս, այս խոսքերը մեր Սուրբ Խորանի վերին փակցված աղոթքի մի մաս է, երբ որ մենք աղոթք ենք կատարում խաչին, խնդրում ենք որպեսզի այդ խաչը Տեր Հիսուս Քրիստոսի լինի մեզ ապավեն իր երկրորդ գալուստի ժամանակ։ Մեր եկեղեցին կոչվում է Սուրբ Խաչ Տիրոջ խաչի նշանով է կոչվում եւ նմանողությունն է Ախթամար գղզում գտնվող Սուրբ Խաչ եկեղեցու։ Այս Սուրբ Խաչ եկեղեցու շնորհիվ մեր աղոթքը եւ օրտնությունն է բոլոր քրիստոնյա ժողովրդին, որ เป զի կարողանան ճշմարիտ քրիստոնյաներ լինելով իրենց կյանքում կրել իրենց խաչը, երբեք չհամաչել եւ չխուսափել իրենց խաչից, որովհետեւ քրիստոնյա խաչը ծանր է, այդուհանդերձ նաեւ քաղցր է որովհետև խաչը Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունով հրկագործության մեր ճանապարհը եղավ իր քարաթև շավիղներով։ Հետևաբար շատ հաճախ մենք ականջալուր ենք լինում տարբեր պատճառաբանությունների, թե ինչու պետք է խաչակնկվել, խաչը ինչի համար է մեզ անհրաժեշտ, ինչու մեր պարանոցին պետք է կրենք խաչ, Այս բոլոր հարցադրումների ի պատասխան կարևոր է, որ յուրաքանչյուր առաջինը իր մեջ հավատքը մեծացնի եւ երկրորդը գիտակցի, որ այդ խաչը Աստծո միածին որդու, հենց Աստծո միջոցով մեր փրկության նշանը դարձավ եւ մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է կրենք պատվով եւ այդ խաչը ունենանք մեզ որպես առաջնորդ Խաչը Քրիստոսով փրկության նշան ու փրկagorցության խորուր դարձավ, բայց խաչի ճանապարհը մնաց դժվարանց, փորձություններով ու դիպվածներով առլեցուն։ Խաչի ճանապարհը բռնածների համար խաչը մնաց ուղեցույց, հույսի նշмар, արխայության դուր տանող շավիղ, փուշ ու տատասկ տրորող խենթություն, փշե պսակ ու լուսե պսակ։ Խաչի ճանապարհը հայ ժողովրդի կյանքում դժվարին է եղել պատմության ընթացքում։ Ունեցել ենք վերելքներ, ունեցել ենք անկումներ։ Մեր պատերազմները եւ մեր հաղթանակները բոլորը խաչով են կնքվել։ Պատերազմից առաջ մենք մշտապես Քրիստոսին ենք ունեցել մեզ ուղեկից եւ պաշտպան եւ կկարողանանք յուրաքանչյուրս հաղթանակներ ունենալ, երբ մեր մեջ զորացնենք Աստծո ներկայությունը եւ Քրիստոսի խաչի ներկայությունը։ Երկրպագելով մենք Սուրբ Խաչին, երկրպագում ենք Տիրոջը եւ հավատում ենք, որ Տիրոջով կգա փրկություն եւ մեր հոգեվոր կյանքը իր վերազարթոնքին ապրելով կարաշնորթի իր հավատավոր ժողովրդին դեպի երկնքի արքայության ճանապարհը, որը լինում է Տիրոջ խաչով եւ նրա ներկայությամբ Աստոսով խաչն օշտվեց երկրպագության ու պաշտամունքի իրավունքով։ Խաչի երկրպագությունն ու պաշտամունքը կոտրում է այն թյուր կարծիքը, թե չպետք է տրվել խաչի խորհրդապաշտությանը։ Քրիստոսով խաչն այլևս տիրոջ կենթանի նշանն է։ Խաչը մեր փրկության միջոցը դարձավ Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելությամբ եւ իր արյունով, Աստվածային արյունով մակրագործվեց խաչը Եվ շատ հաճախ ասում են դուք պատկերապաշտ եք, պատկերահարգ եք, սուրբերին եք ընդունում, որոնք մեր նման մարդիկ են, օրինակ խաչը պատճառաբանվի, որ նյութ է, པարզ մի նյութ է եւ մենք խաչակնկվում ենք, խաչ ենք կրում, այդ ամենը սուր է բայց քրիստոնյան ունի իր կյանքի առանձնահատկությունները եւ մենք հարգում ենք պատկերները, մեր սուրբերի բարեխոսությունն ենք ընտրում, ովքեր սրբակենցաղ մաքուր կյանքով աստվածահաճո կյանքով են ապրել եւ աստված նրանց ներկայությունը իր մոտ է պահում եւ խաչն էլ մենք երկրպագում ենք, որովհետեւ հենց նույն Պողոս առաքյալը նշում է, ասում է. «Այլ բանով չեմ པարծենա Տեր Հիսուս, միայն քո խաչով»։ Այսինքն Քրիստոսի խաչը մեր հարգանքի եւ երկրպագության նշանն է եւ մեր բոլոր եկեղեցիների գմբետներին եւ մեր քրիստոնեական առաջի քայլը, որ կատարում ենք Սուրբ Մկրտության ժամանակ, խաչի նշանով է կնքվում մարմնի տարբեր մասեր եւ խաչի պաշտպանությունը մենք այլևս ստանում ենք Սուրբ Մկրտության ժամանակ, ովքեր մկրտված են քրիստոնյա են դառնում այդ ժամանակ։ Այսօր անջան Խաչը Քրիստոսի անմիջական ներկայությունն է մեր մեջ։ Խաչը միշտ արկա է եկեղեցու ծիսական կյանքում։ Որևէ ծես առանց խաչի չի կատարվում։ Խաչը եկեղեցական սպասքի ամենագործածական տարերից է։ Հոգևորականի զգեստի կարևոր նվիրական նշան։ Խաչով են նվիրագործվում եկեղեցու սպասքն ու զգեստները։ Ըստ կիրառության լինում է մկրտության, խորանի կամ սեղանի, ձեռած խաչ եւ այլն։ Խաչի նշանը տեղադրվում է եկեղեցու գմբեթի կամ կաթողիկեի գլխին, զանգակատան գագաթին, եկեղեցու ճակատին։ Խաչը սորական մահկանացուները սկրում ենք մեր պարանոցին, մեր սրտում, որպես սպառազինություն, որպես զրահավորում, բայց խաչը երբեմն վերածվում է առավել դաժան չարչարանքների ու մահվան պատճառի պատերազմների ժամանակ, երբ պատերազմող կողմերն այլ հավատքի կրողներ են։ Յուրաքանչյուր ազգ ունի իր հավատքի ճանապարհը եւ մենք որպես աշխարհի մեջ առաջի քրիստոնյա ժողովուրդ մեր հոստովանությունը կատարել ենք եւ մեր հավատքի կյանքի աղբյուր ընդունել ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն կամավորապես եւ վստահաբար կարողացել ենք ընդունել խաչի ճանապարհը, որը դժվարին է, ինչպես որ նշեցի։ Այստեղ մենք պետք է կարողանանք մեր հավատքը զորացնել Եվ երբ որ հավատքով լինենք, բոլոր դժվարությունները հաղթարելի կլինի, երբ որ ազգը միակուր կլինի, միաբան կլինի, սիրով մեկը մյուսի հանդեպ, ուրեմն այդ դժվարությունները հաղթարելի են։ Խաչից չպետք է խուսափենք, եթե քրիստոնյա ենք, ունենք մեր հավատքը, եւ չպետք է ուրանանք Տիրոջ խաչը երբեք, եւ չվախենանք ճշնամիներից, ինչու որովհետեւ նրանք ավելի շատ լինելով նորից Աստծո ստեղծագործության մասնիկ որպես մարդ, սակայն իրենց ճանապարհը այլն է։ Մեր պատմության էջերը երբ որ թերթենք, տեսնում ենք, որ մեր պատերազմների հիմնական կետը եղել է նաև բացի մեր տարածաշրջանը պաշտպանելը, մեր սրբությունները պաշտպանել եւ պահպանելը, նաև մեր հավատքը։ Եվ կարողացել ենք մենք միաբանվել ու հաղթահարել այս դժվարությունները։ Եվ քրիստոնյան, լինի հայ քրիստոնյա, լինի ուղափառ քրիստոնյա, առաքելական եկեղեցու զավակ, ուղափառ թե օրթոդոքս թե կաթոլիկ եկեղեցու զավակ, որևէ մեկը չպետք է խուսափի Քրիստոսի անունը կրելուց ինչպես որ չեն խուսափում մահմեդական ժողովուրդները եւ իրենց առաջի քայլը երբ որ կատարում են օրվա մեջ իրենց աղոթքն է եւ առաջի քայլը օրվա մեջ երբ որ սկսվում է տիրոջ տնից է սկսվում այսինքն հավատքը իրենց մեջ կարելի ասել այսօր պատկերավոր ցավով եմ նշում, որ առաջնային է։ Իսկ մեր մոտ երկրորդական եւ երրորդական, երբ որ մենք նեղության մեջ ենք, տխրություն ունենք եւ դժբախտություններ, անհաջողություններ այդ ժամանակ ենք տիրոջը դիմում։ Հետևաբար մեր առաջի քայլը երբ որ Աստծով լինի, օրվա սկիզբը Աստծով լինի, այդպես նաեւ օրվա վերջը Աստծով կլինի եւ մենք մեր կյանքի ընթացքին, թե պատերազմների մեջ, թե առօրյայում նաև կունենանք հաղթանակներ։ Ուրեմն Աստծուց չպետք է հեռանանք, եթե մենք իրոք ճշմարիտ քրիստոնյա ենք եւ ոչ թե խոսքով ենք քրիստոնյա։ Եվ ուսուցե խո Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ պատերազմներից առաջ հրամանատարները որպես առաջնորդ խոհեմաբար ընտրել են Աստծուն, օրնվել, պահպանության տակ առնվել խաչի պատվական նշանով։ Պահպանիչ եւ հույս հավատացյալների Քրիստոս Աստված մեր, պահիր քո ծառաններին խաղաղության մեջ քո սուրբ եւ պատվական խաչի հովանու ներքո, փրկիր երևելի եւ աներևույթ թշնամիներից։ Խաչը մեզ համար պատվական հարգելի է մեր Տիրոջ խաչելությամբ եւ խաչի զորությունը մեծ է պատմությունների մեջ ավանդության մեջ եւ ընդհանրապես սուրբերի կյանքի մեջ շատ վկայություններ կան որ նույն սուրբերից մեկին երբ որ ցանկանում են թունավորել խաչակնքում է ինքը կերակուրը եւ ճաշակում է եւ չի թունավորվում խաչը հավատքով կատարված խաչը պաշտպանել լինում ես ուրեմն մենք այդ հավատքով ենք խնդրում որ เป զի տիրոջ խաչի ներքո լինենք պաշտպանված եւ տիրոջ խաչերը ինչպես որ նշեցի մեր եկեղեցիների գմբեթներում են բարձունքից մեզ պահապան լինելու եւ ինչպես որ նաեւ երկրորդ գալուստն է նշվում պետք է տիրոջ խաչը աշխարի այս ծայրից մյուս ծայրը երևա գալուստը պետք է լինի տիրոջ այդպես խաչի նշան առաջինը պիտի երևա այնուհետև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս պետք է գա իր մեծ աստվածային փառքով խաչը դիվահալած է, խաչն անմահության պտուղն է։ Թունավորված ճաշը խաչով կորցնում է իր ներգործությունը, երբ հավատով է ճաշակվում այն, ասել է թե խաչը հարության հրավեր է, որին հավատով է պետք մերձենալ, որ เป զի Սուրբ Հոգու շնորներով հնարավոր լինի վանել կասկածը, թերահավատությունը, երկյուղը, Համավարակներն ու համաճարակները, տարբեր տեսակի բացիլներն անզոր են խաչի եւ նրա զորության հանդեպ ցավով եմ նշում, բայց ցավատքի պակաս է մեկ բառով պետք է ասեմ։ Ինչու որովհետև նույն հաջողությամբ, երբ որ մենք Սուրբ Պատարագի ենք մասնակցում եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու այրունը ճաշակում ենք, քահանան նույն ձեռքով Տիրոջ մարմինը տարբեր հավատացյալներին է բաշխում։ Ուրեմն այդ համավարակի օրերին փորձությունները շատ են եւ փորձությունները մշտապես կան այս օրերին էլ կան։ Երբ որ մենք յուրաքանչյուր քայլ հավատքով կատարենք, դրա պատուղները կստանանք։ Սխալ է այն մտածումը, որ մարդիկ մտածում են, որ կվարակվեն Սուրբ խաչը համբուրելուց։ Ցավով, բայց իրականություն է սա, որ մարդիկ ասում են պարտադիր չէ խաչը համբուրել, պարտադիր չէ Սուրբ Ավետարանը համբուրել, քահանայի աչը համբուրել, սակայն այս խորհուրդները յուրաքանչյուրը ունեն իրենց իմաստը եւ կարեւոր է որ մարդը հավատքով մոտենա այս ամենին։ Հենց այնպես չեն հաստատել եկեղեցու հայրերը, որ մենք պետք է խաչը երկրպագենք, խաչը համբուրենք, խաչը մեր պաշտպանն է։ Եվ վարակը Եթե տանն էլ լինես, ոչինչ չանես, նույն հաջողությամբ կվարակվես եւ այդ ամենի մեջ ես իմաստ չեմ տեսնում։ Պարզապես հավատի տկարություն եմ տեսնում։ Սա է տխրության պետք է նշենք, բայց սա է իրականությունը, որ մարդիկ այդ ամենից ելնելով մտածում էին, որ վարակի միջոց է, բայց չեն իմանում, որ ամեն ինչի իշխանը Տերն է, Աստված է, եւ Աստված եթե ցանկանա, բուժում լինի, կլինի։ Պետք է մարդիկ իրենք իրենց ներքին աշխարհը զննեին, տեսնեն, թե իրենք ինչ մեղքերով են պատված, որտեղ է իրենց փրկության ճանապարհը, եւ այդ ժամանակ վստահ եղեք, որ որևէ մեկը այդ համավարակի օրերին չեր վարակվի եւ ես ծառայության ընթացքին շատ եմ առնչվել հարցերի եւ իրականության հետ առնչվել եմ եւ գիտեմ, որ հավատքը փրկեց շատերին, շատ մարդկանց եւ համավարակների մասին նույն սուր գրքում կա։ Ուղղակի Աստված մեզ զգուշացնում է եւ մենք պետք է կարողանանք այդ զգուշությունը ընդունել, զգուշացումը ընդունել եւ ժամանակ պաշտպանված կլինենք։ Խաչը խորուրդ է, խաչը խորհրդանշան է։ Խաչի խորհրդանշանի աստվածաբանական մեկնության համաձայն խաչը փրկչի ողջ երկրային կյանքն է Բեթլեհեմից մինչև Գողգոթա։ Փրկաբանական իմաստով դա համընդհանուր զոհաբերություն է մատուցված ողջ մարդկությանը։ Խաչը սատանայի նկատմամբ հաղթանակն է դժողքի կործանումով։ Խաչն արարչի մեծագույն սիրո արտահայտությունն է, հոգու ճանապարհն է առ Քրիստոս զոհաբերվող սիրո։ Միստիկ առումով դա սիրո խորհուրդն է, որը դրսևորվում է տարապանքով, բոլոր առումներով եւ բոլոր դեպքերում խաչը կորովի ու պատվական է իր զորավոր ու պահպանիչ խորհրդով։ Պահպանիչ եւ հույսավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր Պայա, Պահպանյա եւ Օրտնյա ազգս հայոց, եկեղեցիս հայաստանյաց եւ հավատացյալ ժողովուրդս նորա ընդհովանյավ Սուրբ եւ Պատվական Խաչիկոյի խաղաղության։ Փրկիա երևելի եւ աներևույթ ճշնամվույթ արժանավորյա գողության փառավորելս հայր եւ զորտի եւ Սուրբ Հոգիտ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Հերոս դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 16-ի թողարկումը Տաղավարում հյուրընկալվել էր Հայ Առաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի Երևանի ներքին Չարբախի Սուրբ Խաչ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Հրաչ քահանա Գյոզալյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք